Результат. Вот название игры. Согласно христианской истории, первая пара, Адам и Ева, должна была быть плодовитой. Плодовитый значит дающий результаты. Плодовитый – это интересное слово. Оно означает изобилие. Вот что я думаю по поводу плодовитости, изобилия и продуктивности. Я полагаю, это означает следующее. Трудиться, чтобы произвести и получить больше, чем вам надо для самого себя. Трудиться, чтобы заработать больше, чем вам надо для самого себя. Я считаю, мы выполняем этот давний обет – быть плодовитыми, быть продуктивными, производить намного больше, чем вам надо для самого себя, для того, чтобы вы могли делиться с другими, с вашим обществом, с вашей страной, с вашей компанией. Генерируйте больше идей, чем вам надо для себя, чтобы вы могли ими делиться – отдать их все другим. Достигайте больше в смысле материальном, денежном, в смысле богатства и всех остальных значимых вещей. Намного больше, чем вам надо для себя. Поразительная история Леторнео, человека, который создал технику для разработки карьеров. Его целью было однажды отдать 90% своего состояния. Отдать столько много – сколько едва ли кто-то мог себе представить. Кто-то скажет, невероятно, 90% – это слишком много, чтобы отдать. Ну, вам надо было видеть оставшиеся 10%. Я имею в виду, как только изобилие начинает приходить, когда кто-то становится невероятно продуктивным, удивительно, какие цифры начинают фигурировать. Удивительно, во что все это в итоге выливается. Невероятно.